Jakin orduko ge zazpia iraganen zela miarritzen eh, elduden abuztuaren bukaeran, elkartu ginen eragile, ipara eskualeriko eragile batzuan artean, uh, asmatzeko zer egin genezaken eh, hori begira, jakinez ukatzen dugula ge zazpi horren izaera bera, eta beraz elkartu ginen batzuan artean, eta gure asmoa izan da asieratik sortzea eskualeri mailako plataforma zabal bat, albezain zabala, elkartzeko eta eh, hainbat uh, ekimen prestatzeko eta hainbat borroka eramateko. Eta beraz, hainbat bilkura batzu egin dira bai eh, ipar eh, eskualerian eragire eragile batzuen artean, asmoa izanki albezain zabala izaitea plataforma. Gisa berean, ego eskualerian ere elkartu ditugu eragirak eta joan da zabalduz. Eh, gaur egun arte eta beraz prentsaurrekoan agertu gira lehen izenpetzaileak, eh, reiki dugun deialdiaren lehen izenpetzaileak eta gaur badira momentu zogoita ama bost eragile ipar eskualeri naiz ego eskualeri mailakoak eh, denetatik, badira elkarteak, badira alderdi politikoak eta badira sendekatak. Eta beraz, agertu gira, esplikatzeko, plataforma bera nolakoa den, eskualeri mailakoa, uh, lema gezazpi ez, ez dugula gezazpi uh, izaitea ez eskualerian eta ez inunez euh, munduan, ukatzen baitugu zirekitasuna eta ez hori bakarrik, salatzen baitugu uh, zazpi estatu indartsu oiek, mendebaldeko estatu hoiek, bultzatzen duten logika ekonomikoa, bultzatzen dituzten nazioarteko arteko harremanak, bultzatzen dituzten arazo larri guziak jasatzen ditugunak. Zer trenkatuko da, susen hor eh, abuztuan eginen den gizazpiortan, zer da jokoan piskat estatu hauen hemen? Elkartzen dira, ezke elkartzen dira barkatu urtero haien artean, hain zuzen, aztertzeko munduaren egoera eta ikusteko haien ikuspuntutik, ze erantzun ekartzen ahal omen duten. Realitatean guk erraiten duguna da hori dena dela komunikazio operazio hutsa, diru asko kostatzen duena. Izigarria da ez dut zemakirik buruan, me izugarria da horako operazio batek zenbat kostatzen duen. Bestalde, balintzatuko du hemengo bizia ez dakitzen bat, hastez, etoriko dira, ama bos mila polizia, militar, beste hain beste kasetari, ezingo miarritzen sartu, eta hori dena benetan guretzat komunikazio operazio utxa dena. Ez baitira, alde batetik ez gira ados haiek butzatzen duten munduarekin, haien logikekin eta abar. Baina hor gain, haien ikuspundutik ere, ez dira gai aurre egiteko sortu dituzten krisiei. Eta guretzat, hortako erreiten dugu komunikazio operazio utxa dela zuentzat horrengo oh, eh, uh, pausua da, zehaztea egingo diren eh, ekintzak, oraindik uh, zalantzan dira, edo ideiak hortaz, edo... Hoai arte gure lana izan da adostea, testo baten adostea eragire guzien artean. Eran abaitu, deialdi ofizial bat, gaur egun plazaratu duguna, eta hemen iti beraz, gure gune, webgunean eta komunikazio guzietan agertuko dena. Adostu dugu, bertan agertzen da salatzen duguna, agertzen da ere bai, proposatzen di proposatzen. Ainzinan, ainzinean ematen ditugun aldarrikapenak beste mundu bat posibe baita eta hori egiten dugu eta geniat eh, adibide batzu emateko eh, aldarrikatzen dugu eh, ba, klima aldaketari ezetz eran behar dugula, ez bakarrik ezetz eran, behar diela egiazko neoriak hartu, behar diela inegalitate sozialak ere konpondu, hor azken asteetako aktualitateak e, agerian ematen duena bete-betean. Eta abar, xalatzen, errien autodeterminazioa, uh, seksuen e, araberako lan banaketari ez, eta beste mundu baten plantan emateko beste alternatiba batzu proposatuko ditugu. Beraz, testu hori adostu dugu, ez da beti erresa, goita ma bosta eragireen artean, uh, olako testo bat adostea, uh, eh, ala ere egin dugu askereski eta mendigo iti behar dugu ikusi zer eginen dugun, zer eginen dugun. Ez bakarrik abuztuaren bukaeran gezazpi denboran, baizik eta aurretik ere, populazioa informatzeko, gure ideak plaza azteko, e esplikatzeko zergatik ez dugun nahi eh, gezazpi hori, eta eh, hain zuzen populazio hemengo biztanle guztiak gure ganatzeko eta haiek argi ukan dezaten zer den gezazpi hori. Eta ez dela ezer pozgarririk hor jarritzen izaitea gizazpi hori. Maider Laskano, plataformaren kide da, Euskal Herriko indarren batzeko aukera ikusi du. Orduan ikusten genduen aukera, gaiurraren aurrean Euskal Herria irudikatzeko, irudikatzeko beste mundu bat sortzen ari garela Euskal Herritikan, eta alternatiba badaudera, beraz aukera polita ikusten dugu, ba, hori irudikatze aldera. Zuen mezua zer da, gezazpiarik ez, baina egingo da gezazpia, bai, egingo zer da zuen eh, erantzuna horren aurrean? Gure erantzuna da egingo dela eta erabaki batzuk hartuko dira potoloak deno eraingo digutenak, baina esan bezala nahi dugu irudikatu ez gaudela ados, elite horrekin, ordezkatzen duenarekin, hartzen duten erabakiarekin, eta beraz esan nahi dieguna da e, kontragaiur honetan, guk badaukagula tresna, badaukagula alternatiba, eta esan bezala beste mundu bat ere egitzera goazela, eta bai nahi dugu azpimarratu plataforma Euskal Herrian sortu dela, eta Euskal Herrian ipintzen degula fokoa, naiz harteko eragiakin harremana izan. Konkretuki zer eh, ekintzak egingo dira, mentuko ez dira zehaztuak, baina hori da ideia, horrengo abuztuan ekintza handiak eh, egitea? Bai, bueno, oraindik ez dugu zehaztu zer egingo dugun da zerrez, bai eh, adostu duguna da, bueno, e, printzipio batzu jarraituko duela plataforma horrek, eta orain adostu behar dugun aurrengo bileretan eta bai izango da zehaztea egun horretan base egingo dugun kontragailur horretan, ez? Esan dugu nahi dugula pixka bat irudikatu eragie desberrinetako alternatiba zeintzu diren, beraz horrek irudikatze aldera ba ekimen desberrinak antolatuko ditugu bai. Oraindik kideak eh, bilatzen dituzue, zuekin eh, bat egiteko. Helburua bai da hemendikan aurrera, ba identifikatuta sentitzen den eragile edo norbanakoak ere integratzera taldean, horrek izan nahiko duelako, ba indar handiagoa erakutzeko dugula oraindik egun horietan eta beraz gonbitea hemendikan, ba eragile de guztiei bertan integratzera eta bertan gaude momentuz hori sindikatu desberdinetako eragileak, herri mugimenduetakoak, alderdi politikoak ebai Beraz bai, denoi, denoi irekia. Beintzat aldaketa soziala aldarrikatzen duten guztiei